Awit, Kabanata 12 O Yahweh, kami sana'y iligtas mo, pagkat wala na ngayong mabuting tao, wala nang taong tapat at totoo. Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa, nagkukunwari at nagdadayaan sila. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin at sa gusto namin walang makakapigil. Darating na ako, sabi ni Yahweh, upang saklolohan ang mga inaapi. Sa pinag-uusig na walang magkupkop, hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan ang katulad nila'y pilak na lantay. Tinunaw sa hurnong hinukay, pitong beses na pinadalisay. Kami, Yahweh, ay lagi mong ingatan sa ganitong mga tao ay huwag pabayaan. Ang masasamang tao'y nasa lahat ng lugar, ang mga gawang liko ay ikinararangal.